Գործարար կյանք։ Գործարար ջիղ։ Գործարար Արցախ։ Վարսիկ Հարությունյանն է խոսափողի մոտ։ Բարև բարեկամներ, Գործար Արցախը շարունակում է պատմել այն մարդկանց մասին, ովքեր մոտիվացնում են Այս անգամ ներկայացնելու ենք Արկադի Պողոսյանի բիզնես գործնեությունը, ով Ստեփանակերտում բացել է դռների եւ պատուհանների արտադրամաս։ Պատերազմից հետո անշուշտ շատ բան փոխվեց Պողոսյանների օջախում։ Նրանց կյանքը հիմնովին փոխվեց, մեծ դժվարությունների միջով անցան, բայց ինչպես Արկադին է ասում, հարկավոր էր ուժ գտնել, մաքարել, ապրել եւ նայել առաջ։ Հենց այդ ուժի շնորհիվ Արկադին բացեց իր սեփական արտադրամասը։ Բարև ձեզ Արկադի ջան, այսօր ձեզ հյուրընկալել է Արցախի հանրային ռադիոյի Գործար Արցախ հաղորդաշարը։ Ձեր արտադրամասը տեղակայված է Արաքելյան 19A հասցեում, որտեղ դուք նաև բնակություն եք հաստատում։ Ես ռադիոյի կնդիրներին տեղեկացնեմ, որ Արկադին հադրուտից է։ Պատերազմից հետո շատ բան փոխվեց բոլորիս կյանքում։ Ինչ է փոխվել ձեր կյանքում մինչև պատերազմը, ինչով էիք զբաղվում։ Սկսենք այդտեղից։ Էլի նույն ձև զբաղվում էր արտադրությունով, եվրոդոլարների պատվանդանի եւ կահույքի արտադրությամբ։ Անից հետո փոխվեց այն, որ ամեն ինչ կորցրել ենք։ Այո։ Բայց չեք հուսաթափվել։ Այո, դա վկայեց ձեր ժպիտը։ հա, Նորից զրոյից սախ սկսել ենք, ճիշտ ասած, այս ասած։ Քանի տարվա գործունեություն ունեք, ինչքան տարի է զբաղվել եք այդ գործով։ Այդ գործով հադրութում մոտ 9 տարի եմ զբաղվել, շուրջ 1 տարի արդեն ստեմ զբաղվում։ Հադրութում ունեիք արտադրամաս։ Արտադրամասը ճիշտ ասած իմը չէր, հադրութում ես աշխ, որպես աշխատող էր, այսինքն արտադրամասի ղեկավար որակի պատասխանատու էր, իսկ սա արդեն իմ արտադրությունն է, իմ արտադրամասն էր։ Ինչպես որոշեցիք նորից զրոյից սկսել քանի որ աշխատելը սիրում եմ, իմ աշխատանքը ծույցերը սիրում եմ, դրա համար որոշել եմ նորից սկսեմ։ 1 տարի է գործունեություն եք ծավալում։ Այո։ Որտեղից ձեր կբերեցիք անհրաժեշտ բոլոր սարքավորումները։ Դիմել եմ մեր նախագահին։ Այո։ Որպեսզի տրամադրեն ինձ վարկ հիմնադրամից տրամադրել են 5 միլիոն վարկ։ Ահա։ Այդ գումարով ձեռք են բերել եւ ստանոկներ եւ ավտոմեքենա եւ սկսել գործունեություն։ Մենակ եք աշխատում։ Այո։ Հենց այս պահին մենք գտնվում ենք ձեր արտադրամասի մուտքի մոտ եւ ես այստեղ տեսնում եմ բավականին պատվերներ ունեք, այո։ Այո։ Պատվերները հիմնականում պետ պատվերներ են։ Այո։ Իրականացնում եք այսօր Խոջալուի վերաբնակիչների համար հիմնական տների կառուցում եւ ես ապահովում եմ դռները եւ պատուհանները։ Դռները եւ պատուհանները միայն սենյակների համար են թե ննջասենյակի, խոհանոցի բոլոր սենյակների համար։ Արկադի ջան, որպեսզի ռադիոյն կնդիրները ավելի լավ պատկերացում կազմեն, մի քիչ պատմեք ձեր գործնեության մասին։ Այ այս պահին ինչ է սեղանի տեղադրված։ Այս պահին դետալների հատկն է տեղադրված, այսինքն առասկրոյից հետո կատարում է դետալավորում, կտրտվում է։ Այո, փորձենք մի բան անել։ Մոտենալ, ըհը, այո, ես այստեղ տեսնում եմ սարքեր։ Սա հիմա մետալապլաստի մեջ տեղադրվում է երկաթ, ինքը դրա համար կոչվում է մետալապլաստի։ Ահա, մետալապլաստը։ Այո։ Որ դրա սենց ասած տոնուսը ապահովում է մետալ։ Իսկ ինչով են տարբերվում մետաղապլաստը եւ փայտե էտերները շատ տարբերությունը շատ է առաջինը գնային առումով, երկրորդը որակի առումով, դուրը փետից դուրը ծառայում է 20-30 տարի, իսկ եվրոն ծառայում է 40-ից 50 տարի։ Տարբերությունը մեծ տարբերությունը հիմնական դա է, հետո դուրը հայտի արտադրություն, փայտի իզելյան շնչում է, հետո իսկ սա չի շնչում էլի, սա գերմետիկ ապահովում։ Դրա համար նա քիչ է, էլի ծառայում 30 տարի։ հա, հա, քիչ է ծառայում։ Քիչ է ծառայում, սրան լավ է նա, որ տանը ապահովում է գերմետիկ ու պահումա տակությունը շատ է պահում։ Դուք նախընտրում եք երևի ավելի շատ փայտը, այո։ Ուղղակի քանի որ հիմա Արցախը փոքրացել է եւ փայտամշակման գործընթացը այստեղ Փայտամշակման գործը ճիշտ ասած ստանոկները բավականին թանկ են եւ Ինքը եթե այսօրվա դրությամբ սարքենք ոնց որ եվրոն են պատրաստում, այդ նույն չափանիշներով այդ նույն որակի որ պատրաստ են, կան այդ արտադրություն Հայաստանում մեր մոտ չկա։ Դա շատ թանկ է, որը ձեռնատու չի լինի թե պետությանը, թե անձանց համար։ Նա խումքն է շատ թանկ, որից հետո արդեն իր արտադրությունը ընդհանուր ամեն ինչով թանկ է։ Չունենք մենք փայտամշակման գործարան։ Չէ, չունենք։ Արկադի, եթե չեմ սխալվում, հադրութում կար նման գործարան, այո, փայտամշակման զբաղվող պատուհաններ կային։ Կային, բայց ոչ դռների պատուհաններ։ Ապա ընդհանուր փեդի բալտիկ են պատրաստում եւ այլ պարկետի գործարան կա։ Այո։ Կոնկրետ դռներ եւ չէ, դռները պատուհանները չկան, չէ։ Հիմնականը մեր արտադրամասն է եղել, հադրութում մեծ արտադրամաս, որ զբաղվում է եւ շինարարությամբ եւ անձանց համար եվրոպա պատուհանների դռների արտադրությունը եւ կահույքի արտադրամասն ունեն։ Խոսեցիք կահույքից, չեք մտածել նաև կահույքի։ Մտածում եմ, բայց դեռ չեմ կարողանում, քանի որ ֆինանսավորումը վատ է իրականացում պետության կողմից, այսինքն հուշացումներով դրա համար չենք կարող, որ այդքան անենք, դաժե չենք կարող աշխատող պահենք, քանի որ համ թանկ է հումքը, համ պետության աջակցությունը շատ քիչ է։ Քիչ է։ Քիչ է։ Ինչով են պայմանավորում այ ուշացումները։ Ուշացումները պայմանավորված են երևի կրվից հետո այդ ժամանակաշրջանն, որ մեր բյուջեն ճեղքված է, փող չկա, նրա համար ուշացումներով է ֆինանսավորվում։ Ահա։ Մարտիկ արդեն 9 ամեսա փող չեն ստանում իրենց հանձնած աշխատանքերում։ Ահա։ Իսկ ինչու միայն պետական աջակցությամբ եք աշխատում, ասենք մասնավոր պատվերներ։ Չէ, մասնավոր պատվերներ կա, պրոստը շատ քիչ են։ Իսկ այսօրվա դրությամբ, քանի որ անորոշ վիճակա մարդիկ շատերը չեն էլ մտածում վերանորոգման կառուցման մասին։ Իրավիճակից ելնելով։ Իրավիճակից ելնելով։ Ահա։ Դե հիմա սկսենք գործընթացը։ Ինչ է սա։ Սա դետալները է, որոնց մեջ պիտի տեղադրվի մետաղը մետաղը կտրծվում է եւ տեղադրվում սրանքները, որից հետո պայքայանում, այո, ստամոկով, ա, այս բոլոր տեխնիկաները ունեք դուք։ Այո, ունենք։ Արկադի, մենակ հասցնում եք, ասենք այդ պատվերները բոլորը իրականացնել։ Ճիշտ ասած աշխատանք ավելի ծանր է, քանի որ մենակ եմ, բայց դե ինչ անեմ, հասցնում եմ, հա։ Օրական ասենք քանի հատ եք պատրաստում, թե այդպես չենք կարող հաշվարկել։ Այդպես չեմ կարող հաշվարկել, բայց մի երկու տան դռները եւ պատուհանները ինչ 4 օրում ասում են անում են։ Այո, երկու տա ամբողջությամբ։ Այո։ Դռները նույնպես այդ մետաղապլաստիկից։ Այո, այո, դուք մետաղապլաստիկից։ Հետո Արկադի ջան, հետո այս սարքի միջոցով փաստորեն կտրտում ենք, այո։ Մետալարեզա կոչում, այսինքն մետալարեզի միջոցով կտրտում է եւ Կարող եք մի հատ միացնել։ Չափում եք Ահա, այսպիսի բարդ գործընթաց է իրականացվում, միջև ստանում ենք իսկական տեսքը։ Այո, Արկադի։ Այո։ Ուհ, հետո ինչ ենք անում։ Մետալոպլաստիկա օբյեկտի մեջ եւ ամրացում շուտերի միջոցով։ Ուհ եւ այս շքեղ դռներն ու պատողաները իսկապես զարդարում են ցանկացած բնակարան, այո։ Այո։ Ես պիտի նաև ռադիոն կնդրներին ասեմ, որ այստեղ գտնվող դռներն ու պատուհանները աչքի են ընկնում իրենց ամրությամբ, իրենց անվտանգությամբ, որակով եւ ամենակարևորը ոճային եւ ներկայանալի տեսքով։ Ասեն կոնկրետ դռների պահով, ինչ ոճի դռներ են նախընտրում դիզայներական այդ լուծումները դուք եք տալիս թե հաճախորդներն են ասում։ Ճիշտն ասած մենք առաջարկում ենք, իսկ վերջնական որոշումը դա հաճախորդինն է, իսկ պետական անում արդեն սահմանված է ունի բաներ նախագիծ նախագիծ ունի։ Ասենք դիզայներների միջոցով եք ստանում վերջնական տեսքը Արկադի։ Հա։ Խորհրդակցում եք դիզայներների հետ, այո։ Չէ, ճիշտ ասած մենք արդեն չենք խորհրդակցում, որտեղ սակ դիզայների գիտենք։ <laughs> Մենք ընդհանրապես առաջարկում ենք, որը ճիշտ կլինի, բայց վերջնական որոշումը անձն է կայացնում, այսինքն տանտերը եթե։ Տանտերը։ հա։ Այո, Արգադի, հադրութում մասնավոր պատվերներ եք նաև շատ ունենում, այո։ Այո, պատվերներ ունենք դաժե 2 ամիս առաջ արդեն։ Նախորդ։ Նախորդ։ Եվ պետական, եւ հատական, եւ այլն։ Պատերազմից անմիջապես հետո որոշեցիք մտնել գործարան կյանք։ Հա, պատերազմից հետո ընտրել եմ Հայաստանում, Հայաստանում առաջարկել են մի քանի արտադրամասերում, սակայն չի ստացվում աշխատանքում, դե քանի որ քինս ինձ առայով այստեղ է գտնվում, որոշել եմ վերադառնամ համ մեր հայրենիքի համար ծառայեմ, նորից իմ արտադրությունս վերաբաղեմ։ Սկզբից աշխատել եմ զոհված եւ վիրավոր ընտանիքների համար, Մարտունի քաղաքում մոտակա գյուղարանքներում։ Իսկ հիմա աշխատում ենք վերաբնակիչներով։ Դուք մասնագիտությամբ Ես մասնագիտությամբ սպա եմ։ Հիմա արդեն թոշակարու 12 թվականից առաջ թոշակարանի ինժեներական զորքերում եմ։ 12 թվականից եք արդեն զբաղվել այս գործունեությամբ, այո։ Բանակից հետո որոշել եմ զբաղվել արտադրությամբ։ Քանի որ իմ մասնագիտությունից մի քիչ մոտիկվել է։ Հա։ Արգազի ջան, եւ վերջին հարցը թերևս առաջկա ձեր ծրագրերի մասին պատմեք մի քիչ։ Առաջկա ծրագրերը ուզում ենք առաջի հերթին տուն ձեր բերենք, հետո արտադրամասը տեղափոխենք այնտեղ ու լայնացնենք արտադրությունը եւս ավելացնենք կահույքի արտադրամասը։ Միշտ պատրաստ ենք ներկայացնել որակով, որակով, նոր ձևերով, դիզայներով ժողովրդի համար ծառայել համարելի։ Շատ շնորհակալություն ենք հայտնում ձեզ Արկադի ջան, ձեր գործերին մաղթում ենք հաջողություններ։ Շնորհակալություն ձեզ։ հաջողության հասնելը բնականաբար դժվար է։ Գուցե երբեմն լինում են պահեր, որ դու մենակ ես մնում հուսահատվում, մտածելով, որ պետք է թողնել սկսած այդ գործը։ Սակայն հենց այդ պահերին պետք է առաջ նայել եւ համոզված ասել, որ դու ճիշտ ուղու վրա ես։ Այսպեսին էր Արկադի Պողոսյանի գործնեությունը։ Հանրայինի եթերում գործարար Արցախներ։ Կհանդիպենք։